أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مسلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة Od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, se prenosi da je Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, rekao namaz čovjeka u džematu u odnosu na namaz čovjeka u njegovoj kući ili na pijaci povećava se za 25 deređa. Razlog tome jeste, kaže poslanik sa je kada čovjek uzme abdest propisno, potom iziđe u džamiju, a ne izlazi nego radi namaza, neće učiniti ni jedan korak, a da mu ni Allah neće zbog toga koraka dići stepen i obrisati mu jedan grije. A kada klanja, meleki ga blagosivaju dok je god na mjestu gdje je obavio namaz kažu gospodaru naš blagosloviga, gospodaru naš oprosti mu, a on je u namazu sve dok iščekiva drugi namaz. Ovo je hadis Ebu Horeire, a prethodno smo imali hadis i Bromara koji govori o nagradi u džematu, da čovjek koji klanja u džematu da ima 27 stepeni, pa smo to pomirivali, možda neki desetak načina pomirenja tih hadisa smo spomenuli. O Ebu Horeiri smo govorili u njegovoj biografiji. Ovdje kaže Salatur Ređuli, namaz čovjeka, što obuhvata isto tako i žene. Namaz čovjeka, kada se kaže obuhvata isto tako i žene, jer kada dođu šerijatski propisi nema razlike između muškaraca i žena. I ovdje ima jedno pravilo koje je bitno da se zapamti. Svaki propis koji je došao u šerijatu u kontekstu koji se odnosi na muškarce. Isti taj propis automatski vrijedi i za žene, osim ako postoji šerijatski validan argument koji žene izdvaja iz tog propisa. To s jedne strane. A s druge strane, svaki propis koji je došao za žene u šerijatu, on ne vrijedi nego za žene osim uz šarijatski propis koji ukazuje da se taj propis isti odnosi i na muškarce. Ste razumjeli? A da ponovimo. Svaki propis koji je došao u šarijatu, koji se odnosi na muškarce, propis određeni spominje muškarce. Taj isti propis vrijedi i za, i za žene. Osim ako imamo dokaz koji nam ukazuje da ne vrijedi za žene. Dok svaki propis koji je došao za žene, on se ne odnosi na muškarce, suprotno onome prvom, osim uz argument šerijetski koji nam ukazuje da on vrijedi i za drugi pol. Pa ovdje kada je rečeno salatur ređuli, namaz čovjeka, odnosi se odmah i na koga? Osim ako ima argument da se šta? Ne odnosi na žene. A imamo argument? Nemamo. Nemamo argumente da se hadis ovaj ne odnosi na žene. Imamo hadisa koji ukazuju da je nama žene bolje u njenoj kući, tako dalje, ali to ne ukazuje da je šta? Njoj je zabranjeno da ide u džamiju, jer su klanjale je u vrijeme poslanika, sa u džamiji, normalno. Jer je došlo u hadisu koga bilježi imam Ahmed i imam Ebu Davud i drugi sa dobrim lance prenosilaca da je poslanik s.a.v. rekao innemen nisa kur ređal. Žene su rođene sestre muškarcima. Kad se tiče čega? Propisa da ne bi shvatilo se globalno, šakajk je rođeni, jeli, brat ili sestra. A ovdje je šakajk, znači, poistovjećeni su kao što su brat i sestra, ovaj, kao što su dva brata, isti propisi vrijede za njega tako, ili dvije sestre, tako je ovdje za muškarce i za ženu isti propisi vrijede. Pa znači kada se kaže salator ređuli, misli se i na muškarca, misli se i na ženu. Ili kad se kaže ko uradi tako i tako, njemu pripada to i to, ko uradi to i to, to se odnosi i na jedan i na drugi pol bez razilaženja među islamskim učenjacima. Da li je namaz žena vrijedan kao namaz muškaraca? Tu postoji spor među islamskim učenjacima. Pa kaže imam Rubjani da po jednom mišljenju košafijskih učenjaka da je namaz žena kao namaz muškaraca, da je vrijedniji za 27 stepeni. Drugo mišljenje je da namaz muškaraca vrijedniji od namaza žena u džematu. Znači ako bi žena, džemat žena klanjao i džemat muškaraca, čiji je namaz vrijedniji? <clears throat> Kažu po drugom mišljenju vrijedniji je namaz muškaraca zato što je uzvišeni Allah ono rekao riđali alejhinne darođe. I muškarcima, muškarci su nad njima a, za jedan stupanj iznad žena. Kažu to je dokaz da je vrijedniji namaz muškaraca. Allah najbolje zna. Ovdje kada se kaže salatu ređuli fil džema, namaz čovjeka u džematu, misli se na namaz u džematu gdje? U, u džamiji. Šta je dokaz tome? Ovdje kaže se summa ilan mesčit, potom ode u džamiju. Tako je došlo znači u hadisu. Pa nam je isti hadis šta? dokaz da se odnosi ovo u džematu da neko ne bi mislio, nema veze, ima džemat, vamo do ima garaža, jedna trojica ljudi se iskupili, dogovorili se da otvore da to bude takva nekakva džamija njima, lokalna, a ima tu džamija centralna gdje se klanja i gdje sav svijet dolazi, ne, nego spremi se i ode u džamiju. Ode u, u džamiju, tako kaže hadis poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ne izlazi nego radi namaza. Ne izlazi nego radi namaza. Znači, otišao je da obavi, da obavi propisani namaz. Bolji je od namaza čovjeka u njegovoj kući ili na pijaci, misli se u dućanu gdje radi, ako klanja, kako? Pojedinačno. Jer ako ti koji su u kući, nema nigdje blizu pa klanja u džematu, onda ima šta? Nagradu džemata. Nagradu džemata. Iako je Ibn Tin, rahimehullahu u komentaru na Buharin Sahih, rekao kaže da to se ne odnosi, da ljudi koji bi klanjali na pijaci, da bi imali u džematu da bi imali nagradu pojedinačnih planjača, kaže vraćajući se eh, s poljašnjem značenja ovoga hadisa. No međutim, ispravno je ovaj da je ovaj stav pogrešan, nego da bi takvi ljudi imali nagradu, on to objašnjava tako što je pijaca mjesto gdje se šejtani šeitani i tako dalje. Jeste pijaca mjesto gdje se kupuju šeitani onome koji je pokoran šeitanima i ko se pokori njihovim jeli, ovaj, spletkama, a nije za čovjeka koji dođe po potrebi da uzme ono što treba uzeti. S tim što je razlika da čovjek koji bi klanjao svojoj kući nema kakvu nagradu. Nema nagradu odlaska, hodanja. Jer on se kaže, propisao sadisi, pa iziđi ode u džamiju za svaki korak. Ti nemaš koraka, ti su u džamiji, ti su u svojoj kući ili su u gdje klanjaš. Vas trojića četvrca radite u džičanu, nigdje nema džamije, poručite ezan kamet, klanjate. Nema znači hodanja. S te strane bi namaz imao šta manju nagradu, ali ona nagrada koja je prvobitna, onih 25 ili 27 stepeni, ona, ona uvijek ostaje aktualna Potom se propisno abdesti, kada se ovdje govori o propisnom uzimanju abdesta, misli se na upotpunjavanju e, vađive, farzove, dope, sunnete, adabe, sve moguće što se tiče abdesta, da ne misli se samo na farzove. Jer to nije potpuno upotpunjavanje abdesta. Potom se abdesti, odnosi se na čovjeka koji se abdesti iznova, nema abdesta, ili čovjeka koji mijenja abdest. Isto čovjeka koji mijenja abdest, znači računa se od onih koji se propisno abdestile. Thumme haređ, potom iziđe. Ovaj izlazak potom, ovaj veznik, jesmo li govorili šta on povlači za sobom? Sjećate se kad smo govorili fe, we, thumme. Kad ulaze dvojica na vrata, jedan za drugog. Kada, kada ulaze, kada dođe fe, summe. Sve u arapskom objašnja je veznik koji ukazuje na nešto što dolazi iza toga. No, međutim, sve su različite značenja. Pa kad kažemo ušao je, dehale, Muhammed o Zaid. Dehale Muhammed o Ušao je prvo Muhammed, potom Zaid. No, međutim, ne znamo koliki je vremenski period među njima. Moglo je biti sekunda, dvije, pet, može biti minuta, deset minuta, sahat vremena, kažemo dehale Muhammed o Znamo da je poredak, da je prvo ko ušao Muhammed, pa potom Zeid. Ali ne znamo koliki je vremenski period među njima. To je kada dođe Bau. Ali kada dođe Fe, dehale Muhammed, Fe zaid, tada znamo da je ušao prvo Muhammed i odma nakon stope njegove ušao je ko? Zeid. Odma. Znači ima redoslijed ima šta? teorije, a, znači da su jedan iza drugoga ušli. A kada kažemo dahale Muhammedun summe Zaid, ušao je Muhammed summe, kao ovdje summe haređe, onda ne znamo ni ko je prvi, ne mora znaš da je ušao Muhammed, može biti Zaid je prvi, ali ne znamo koliki je šta vremenski period. Ništa ne znamo. Pa je ovdje došlo summe haređe. Mora li odmah izaći onda? Ne mora. Zato sam ovo spomenuo, ove tri stvari, da kažemo ne mora odmah izaći. Ne mora odmah izaći. Ne bi neko mislio, summa harđu, potom izađe, ako sam se i ne iziđem, nemam te nagrade ili moram ponovo abdesti, to tome, ne. Znači taj abdest vrijedi kao bi što nakon pola sahata ili sahat vremena, nije, nije bitno. Iako je bolje čovjeku da iziđe odmah zbog riječi Allaha te barake o ta'ala, ulaike yusariune fil hajrat, hum leha To su oni koji hitaju da čine dobra djela, i u njima e, e, druge pretiču učinjenju tih dobrih djela. I une, to je žure, hitaju da čine dobra djela, znači neće puno čovjek s tim otezati i isklevati. La juhriđuhu illa salah. Ne izlazi osim da obavi namaz. Na osnovu spoljašnjeg značenja hadisa vidimo da je to koračanje i brisanje grijeha i uzdizanje stepeni vezano zašto? Za izlazak u džamiju radi namaza. Znači, ako bi čovjek krenuo u džamiju shodno s poljašnjem značenju hadisa, radi zikra, ili, na primjer, u svojoj džamiji, lokalnoj džamiji, klanjao i kindiju i nakon toga zna da ima u glavnoj gradskoj džamiji, na primjer, predavanje, posle kindije. I ode na predavanje i vrati se. Nije klanjao u toj džamiji. Ima li tu nagradu? sodno hadisu i spodašnjem značenju nema. Jer kaže se, jer kaže se ovdje, la Hriđu ila sara. Ne izlazi nego radi namaza. Osim Može li imati nagradu za predavanje što korača? Može, ali ne mora znači da će imati tu nagradu. Jer ne može se mjeriti, ne znam kako predavanje se može mjeriti čime sa. Ne, nema tog predavanja. I ružno je to predavanje zbog koga mi je namaz. Dođe namazko vrijeme kada ne, ne, mi smo u zdanju, mi tičemo zdanje. Ružno je to zdanje i to zdanje neće koristiti ni ni na ahiret. Pa je namaz znači od najvećih, od najvećih obaveza. I ovdje je znači a, vezan izlazak za džamiju, preciznije za obavljanje, za obavljanje namaza. Dižu mu se stepeni. Ovo dizanje stepeni je li stvarno materijalno opipljivo ili je to nešto simbolično? Allah najbolje zna šta je time htjelo da se kaže, no međutim osnova je da bude šta? Simbolično ili stvarno? Stvarno. To je osnovno uopšte, da bude stvarno i stvarno da imaju zaista deređe i stepeni i da čovjek dobiva veće stepene. Međutim, na koji način mi to šta? Ne znam, ne znamo na koji način. Brišu mu se grijesi, brisanje grijeha. Je li to simbolično ili je stvarno? Stvarno se iz knjige gdje mu se piše loši grijesi, brišu u grijesi. Da, stvarno. Brišu mu se, znači, njegovi grijesi. Brišu mu se njegovi grijesi. Da li ostaje trag od izbrisanih grijeha? ostaje. Govorili smo o tome nekada davno ranije. Govorili smo o mišljenjima islamskih učenjaka kada se obišu da li će čovjek na sudnjem danu, kada dođe, da li će malo reći, vidi robe, ovdje si imao nešto, ovdje sad praznina bijelo. Ovdje si imao nešto pa, pa, je izbrisano. Hoće li ga uzvišeni Allah tamo zaustaviti kod toga griha ili ga nikako ne spominjati? Tu se vodi spor među No međutim, braćo, vi vidite ovako, kad bi, kad bi učitelj bio ovako u razredu i digne redara, kaže, ko je odsutan? I prije što redar počne pričati, uleti mujo. I sjedne. Hoće li ga spominjati redar da je odsutan? Neće, on je prisutan. No, međutim, ko je odsutan? Odsutan je taj taj. I zapiše Jusufa. I samo što ga je zapisao, samo sjeo redar kad Jusuf na vrata. Kaže, ja za kasnije autobusa. I uzme učitelj, a, onaj brisač, i pobriše ga pero. Ali je li, je u potpunosti ili je ostao onaj trag? Ne može u potpunosti, trag je ostao, ne može u potpunosti popisati. I sad kad dođe tamo razinska rješena lista, lista kaže Jusuf, a ovo ste zakasnio, dobro idemo dalje. Neće ga šta? Pitati što je bio, ali ima šta? Ima trag. Ne trebamo mjeriti mi ahiretske stvari sa dunjalučkim, Bože sačuvaj, to je zabranjeno. No međutim, hoćemo da nama približimo sliku da je čovjeku bolje da ne počini grije, pa da onda traži oprosta, pa hoće mu se oprostiti, neće mu se oprostiti, naživio, živio iz početka ovaj, ovaj, uzmi se brahatluk, pa nemoj ga činiti i nećeš, neće te glava boljeti. Jer bolje je, jeli, čovjeku da ga glava ne boli nego da pije spirine. Dalje kaže, hutta anhu biha bit će mu izbrisano, znači jedan loš grije. Kaže imame Daudi, a ako nema grijeha, onda će taj drugi korak biti šta? Dizanje stepeni, ponovo isto, jer sad nema šta brisati. Međutim, mi ovdje možemo napraviti opasku pa kazati, a ko je taj ko nema grijeha? Ko je taj ko nema grijeha? Ako Alešanu spominje poslanika sa i ja leke Allah, da bi te Allah oprostio, one prije, priješnje i kasnije propuste i tako dalje. Af Allahu anke lime zinte Allah ti oprostio to što, to što si im dozvolio, on ti oprostio. Pa onda nakon toga može kazati da nema propusta i da nema grijeha? Iako za grijehe poslanika kažemo da se to propusti, a ne grijesi. Kažemo, ali ovo je više teoretski, znači kada čovjek ne bi imao grijeha, onda taj drugi korak mjesto brisanja grijeha bio dizanje stepen. Znači ne bi mu bio naprazan, ne bi to bio prazan hod. Da kaže, a ovaj drugi korak nema ništa. Nego bi bio šta? Dizanje stepeni. Opet znači ima od toga korist. Došlo u hadisu koga bi žima muslim u svome sahihu, da ćemo Allah za svaki korak upisati jedno dobro djelo i dići ga jedan stepen i izbrisati mu jedno loše djelo. I došlo je kod imama Hakima i kod Elbejheqija i kaže šeheh Albani da je hadis vjerodostojan, tako kaže imam Hakim i Zehebi, od Ukbeta ibn Amira, da je poslanik sa osvrame rekao kada čovjek tako ode u džamiju da klanja, upišu mu meleke koji upišu dobra djela, za svaki njegov korak deset dobrih djela. Deset dobrih djela. I on se računa da je u namazu sve dok se ne vrati u svoje kuće. Od kad iziđe dok se ne vrati u svoje kuće. A u musnadu kod mama Ahmeda je došlo od hadisa Abdullah ibn Amra da je rekao klanjali smo sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame akšav namaz pa su neki otišli kućama a neki su ostali da sjede pa je došao poslanik sa osvame žurno, skoro da su se otkrijevala njegova koljena koliko je žurno hodao, pa kaže, o muslimani, radujte se. Evo, kaže, vaš gospodar je otvorio jednu od nebeskih kapija, hvali se i ponosi se s vama pred melekima, kaže, ovo su moji robovi, kaže, obavili su jedan farz i sjede, čekaju drugi. I sjede, čekaju drugi farz. Kažu, Allahume salli a gospodar naš blagoslovi ga. Nije ovdje rekao, jekulune, ha, jekulune, kažu, blagoslovi ga, ali nije spomenuto ovo kažu, nego to se šta odnosi da to meleki govore. To je, kao što uzvišeni Allah te kaže, وَالْمَلَائِكَةُ jedhulune, عَلَيْهِمْ min kulli bab, I meleki ulaze njima, stranicima dženetlija, sa, svih strana i vrata, Mir neka na vas. Šta? Kažu mir neka na vas. Šta mir neka na vas? Kažu meleki mir neka na vas. Pa ponekad je brisanje te riječi ovaj, jače u stilistici nego njeno spominjanje. Nego njeno spominjanje. U predajku muslima kaže se Allahume tu balejhi. Gospodar naš, oprostite obumu, jel, primi. Ovi meleki koji blagoslove klanjače mogu biti al-hafaza, ljudi koji čuvaju, meleki koji čuvaju čovjeka, jer imaju meleki koji posebno čuvaju čovjeka od zla, pa kada hoće uzvišenje Allah da se nešto desi čovjeku, onda meleki izostanu. Pa se onda desi ono što je uzvišenje Allah odredio. Mogu biti oni, a mogu biti neki drugi meleki. Allah najbolje zna koji se meleki ciljaju. Ma dame fi musallah, sve dok boravi u svojoj musalli, dok boravi na svome mjestu gdje je klanjao. Pa je ovaj blagoslov koga čine meleki uslovljen da čovjek sjedi na mjestu gdje je obavio šta? Namaz. A u predajku muslima ma dame fi međlisihi alladhi salla fihi dok je u međlisu u kome je klanjao. A došlo je u muvetti, od Ebu da je poslanik sa osaleme rekao ko klanja pa sjede na mjestu gdje je klanjao meleki ga blagoslove kažu gospodar naš, oprosti mu i sminuj mu se. Pa kaže, ako ustane sa toga mjesta i sjede negdje u džamiji, čeka namaz, on je u namazu. On je u namazu se do narednog na, namaza. Ali šta prekida? Blagoslov Meleka. Kaže Imam El Bađi, kaže čovjek koji čeka od namaza do namaza, on ima nagradu kao da je u namazu. No međutim gubi nagradu čega? Blagoslova ako se pomiri sa mjesta sa koga je, ili lude sa mjesta sa koga je klanjao. Došlo je jednoj predaj koji bliže vam hakim, da je Ebu Seleme, Abdurrahman, rekao, znate li zašto su objavljene riječi Allaha te barake o ja ejuha alladine amenu, ispiru wa sabiru rabitu. O vjernici, ovi koji vjerujete, budete strpljivi, izdržljivi, postojno bdijite. Kažu, ne znamo, Kaže, nije u vrijeme poslanika sa bilo takvog ribata, kaže, nego je bilo čekanje između namaza i namaza. Ovaj hadis imam hakim se drugi ocijenili ispravnim, šeh Albani kaže da je, da je, da slab, da hadis nije vjerodostojan. Isto iz ovoga hadisa možemo zaključiti da čovjek koji kada bi klanjao u svojoj kući, pa čekao na mjestu gdje je klanjao jaciju, hoće li dobiti ovaj blagoslov? Neće. Zato što je rečeno šta? U mesčidu, ode u mesčid pa to uradi. Osim Allahu dragi, ako nema čovjek blizu mesčida pa tako radi, a najbolje zna. Uglavnom, po skolešnjem značenju hadisa to se nosi na džamiju. Međutim, kaže Imam el bađi e, to je poznati e, učenjak Ebul Walid el bađi koji je umro 492. hiđarske godine, on ima poznati komentar na Malikovu muetu koji zove Muntaka, koji je štampa danas u osam tomova, kaže Ovaj, on je onaj poznati učenjak što je raspio sa Ibnu Hazmom. Ibnu Hazma niko nije mogao oboriti njegov, njegov uh, eh, zahirijski Osim Ebol Walid bađi kada je otišao, 13 godina je ovaj, u Sjevernu Afriku, učio a, eh, malikijski, pa se vratio, pa bi raspio sa Ibnu Hazmom. Pa bi jedan pobjedio jedan put, a drugi bi drugi put. Poznati Kadija, je Walid El bađi Kaže, pitanje ima Malik. Čovjek klanja u svojoj kući i čeka od jednog namaza drugog. imali nagradu kao nešto u džami? Kaže, šala da ima. Šala da ima. To je rekao imam, to je više imama Malika. Kažem, to je suprotno sporešnjem značenju hadisa. Možda je, ima Malik mi se odnosi na čovjeka koji nema u blizini džamije, ne može otići u džamiju, o tome. Allah najbolje zna. Neka lama kaže da se ovo veže samo za namaze koji imaju dodirna namaska vremena uz koji se mogu spajati. Recimo kad čekaš i ikindije poslije podne namaza. Ili čekaš jaciju poslije akšama. Ali kaže, ne možeš da čekaš akšama poslije kindije, niti da čekaš sabah poslije jacije. Niti da čekaš podne poslije sabaha. Kažu to ne može. No, međutim, malo najbolje zna, nema ništa što brani. Kako čekaš od, posle podne i kindije, tako možeš poslije akšama i kindije čega. Akšama, nema ništa što bi, nema ništa što bi branilo. Allah uzvišenje najbolje zna. U hadisu muslima se kaže da meleki govore gospodo našo prostimu i smiluj mu se, primi mu istikvar obu. teobu, sve dok ne izgubi abdest. Sve dok ne izgubi abdest, malem juhdis. A kada učini taj hades, onda, onda prekida to. I došlo je u predaj kod Buharije, od Ebu Horire, da je poslanik sa osanima rekao, čovjek je u namazu, dok iščekuje namaz u džamiji, sve dok ne izgubi abdest. Pa je jedan čovjek koji je stranac bio, pitao je govorio, a kako to da se gubi abdest? Pa kaže dok ne čuješ da je nešto izišlo iz svoga tijela. U ome hadisu je podstaj na obavljanje namaza u džematu i u njemu je dokaz da je namaz u džematu u džamiji bolji nego na drugim mjestima i u njemu je dokaz da čovjek treba kada abdesti da uzima abdest na propisan način. Ne da pretjeruje, pa da pere dijelove tijela više od tri puta, to je šta? Zabranjeno šerijatski, Stoga je to zabranjeno. Hadis kod Ebu Davuda, na, to, na to nam ukazuje, da onaj ko više od tri puta pere da pretjeruje i da granica prekoračuje i da je nepravedan. A isto tako ne treba čovjek da bude šta? Nemaran, pa da ne pere dobro dijelove tijela. Kada smo govorili tamo o pranju, o potpunjavanju abdesta, mislili smo šta? Da opere po tri puta. Jer jedan put je parz drugi put je lijep postupak, a treći put je upotpunio sunnet. A četvrti put je šta? Bidat. Četvrti put je bidat, jes. U njemu je dokaz da džamija koja je dalja, da ima veća nagrada u njoj. Zato što ima više čega? Koračanja. Više koraka, više veće opterećenje. Pa je tu veća šta? Nagrada. Osim Allahu dragi, ako bi u džamiji tamo bio neki imam koji je ovaj čovjek puno votarija ili ne daj Bože da se bavi sihrom i slično tome, onda čovjek ima veću nagradu šta u džamije koja je bliže. Dobro, sihr je dalje. Sihr je musibet koji je poslan za sebe. Manje od toga. Jer čovjek koji bavi, bavi se sihrom, koji se zna kod nas bavi sihrom, i za njega se ne smije klanjati. Za njega se ne smije klanjati nikako. Jer čovjek, braćo, ko pravi sihr, on je kafir. On je nevjernik. I ne može biti Ništa drugo nego nevjernik. Dok bavi se sihrom, mora počiniti nevjerstvo. Zašto? Zato što neće šeitani i džini biti pokorni njemu, osim kad učini nevjerstvo. Nema, ne možemo djelovati njegov sihr osim kad učini nevjerstvo. Kako nevjerstvo? Da učini e, malo veliku nuždu na mushab, e, da, prinosi žrtve, da prinosi recimo, traži džin od njega da mu zakolje mačku njemu, u njegovo ime. Ja sam taj, taj ime, to, u moje ime prinesi mi žrtvu mačku. Pa čini mu sibe ta što mačku kolje, što ne smije u osnovi mačku jeli, što prinosi drugom imu Allahu i tako. Tako da bi njegov sihr bilo djelotvoran, mora učiniti kufor. U protivnom će biti samo bez veze rad, neće nikome ništa nauditi. Da bi saznao nešto šta se dešava negdje tamo, mora učiniti kufr da bi ga ovaj obavijestio. I to je stav velikog dijela islamskih učenjaka, ovaj velikog djela i po tome su pitanju ovaj, od žešći su hanefijski učenjaci. Čovjek mora, znači, počiniti to djelo tako da je sihr, ovaj sihr je posebna stvar. I kada sihrbazi braća pričaju koji se pokajali šta su radili, ima da ti se svaka dlaka na tijelu naježi. Šta su morali raditi? I šta su morali džinima činiti? I jedan od njih je pokajao se, bilo je, javno govorio čovjek, pokajao se, i oni obećali da će, na njega napasti. Da I kaže, dijete je predavnom, kaže, puhalo se, naduvalo se, onko dok nije puklo, eksplodirao. Njegovo dijete, pred njegovim očima, nakon što se pokaju. Onda njega je zijete. Tako da čovjek koji uđe u to i počne se baviti sa tim, više ne može pobjeći toga. Jer onda se boji za sebe. I onda biva kao čovjek koji pristane da radi tamo sa nekim službama kao džasus, Maja, voještajac, nekakav nešto i kad nećeš, kaže, onda ćemo i tebe, kaže, otpusti, kada ćemo ljudima ko si bio i onda mora čovjek. Isto je tako sa sahirom. Tako da je sihar jedan od najtežih grijeha koji može biti, koga čovjek može počiniti, da se sačuva toga zla. I bilo je, ljudi su izlazili, govorili javno šta su radili sa e, krvi od hajza, kako se mora pomoći, ajeti se moraju pisati sa krvi od hajza. I to je naopako, unazad ga moraš pisati. Ne, nema kufrijata kakvi se ne radi. jeste. Jednostavno, znači, po, da namaže stopala, da namaže dole cipele sa nečisti, da gazi po mushapu. Jednostavno, mora raditi sve vrste mogu, jer neće drugačije šetan da uradi nikakvu šta. Uslugu neće da uraditi. Moraš da bi on tebi, šta ti to njemu činiš da bi on tebi uradio? Daj mu para, šetanu ne trebaju pare. Da mu treba on došao iskuće tvoje ukrao pare, to njemu ne treba. Nego mu treba tvoji kufur tvoje nevjerstvo, E ako hoćeš tako raditi, onda, onda Zato je ovaj sihr je posebno opasna stvar. I u hadisu je dokaz da onaj ko učini nešto što je razlogom za nama naziva se klanjačem. Čovjek koji čini, a to je da hoda prema džami, naziva, broji se da je šta u prema Kao da je klanja. Dok si uzeo te razloge ili sebe bedunjalučke, onda se brojiš da si od te šta? Od te skupine. Kao onaj čovjek koji je krenuo da se pokaje, pa krenuo ono dugo selo tamo. Pa je na puta, onaj što ubio da izdaje to osoba. pa je na puta šta? Preselio. On je krenuo da se popravi, da ode među bolje ljude i uzeo za te uzroke. Ali nije, nije uspio da to se odadi, pa mu je to računano i kaže se da je ovaj, preselio negdje na sredini, pa da je da se posvađali meleki Azava i meleki Ahmeta pa da je uzvišen ono približio njega za jedan pedalj toj zemlji koja je bila dobra, pa je priključio se tim ljudima zbog svoga šta? Nije taj svoje želje i svoga žana da se priključi tim, tim ljudima. Isto tako je dokaz da opraštanje tih grijeha znači biva kada čovjek krene u džamiju i kada korača prema džamiji i u njemu je dokaz da namaz u džamatu nije uvjet za njegovu ispravnost. Kako? Ko zna? Vi ste izgleda meni za... Nema ja ću ponoviti pitanje. U hadisu je dokaz da namaz u džematu nije uvjet za njegovu ispravnost. Braćo moja, mi, mi govorimo ovdje fino, kažemo, namaz čovjeka u džematu je bolji od čovjeka koji klanja u svojoj kući pojedinačno. Pa znači klanja u svojoj kući kako? Pojedinačno. Jel mu namaz ispravan? Jeste. To je dokaz, znači, da namaz u džematu nije uvjet za njegovu ispravnost. Znači, uprotiv ako ti bio blizu džamije i klanjaš svoje kuće, namaz ispravan. Jeste ispravan, a griješan što se ostavio džemat po mišljenju uleme koji kažu da je namaz u džematu vađib. I kada bi rekli da, da, nije, znači u svakom slučaju tvoj namaz je ispravan. E to je znači dokaz da je ovaj sami hadis, kontekst hadisa je dokaz da je da namaz u džematu nije uvjet za njegovu ispravnost. U njemu isto dokaz da čovjek koji iziđe u džamiju ne treba da izlazi i da uz to ima i nekakvi drugi nijeta. Idem ja u džamiju klanjati, ali sam povezao pakete pozada u auto, pošto ispred džamije stati pa prodavati, pa popola nijet ne vrijedi. Ako bi nijet za bio veći namaz je, šta? I badet je neispravan. Nije manje nego neispravan. Ne može biti ništa eh, da čovjek nijeti sa, sa ibadetom. Ako bi bilo popola, opet je šta? Neispravno. Ako bi bio nijet, on nijeti namaz, a nijeti isto tako i ovaj i prodaju. Ali je namaz jači mu nijet. Jer onda je ispravno. To je mogu dva, ali u ibadetima. Jeste, u džami, kad klanjaš podneske sunete i ti hitul A nekad prodaješ jabuke i šljive i dva rekiata tehijeta. To ne može spajati. U svakom slučaju, je čovjek ne može isto vrijeme ovaj, trgovati i, i klanjati. A ako bi bio jači nijet zašta za ibadet, to je kod neke uleme izazvalo ovaj iškal ili probleme. I to je razilaženje. Da li mu je to priznato ili nije priznato? Da li je ima li razlike ako je od početka samog nijeti ili je u samom onome ušao šta nijet? Čovjek je došao, dovezao sve hoće, ali kad je u namazu stao, i vidi da ima puno ljudi da ulazi i onda kaže, a bit će trgovine. ste ljudi u džami, moći se ovdje nešto prodati. Onda mu je ušao nije šta, nakon čega? Nakon ulaska u... Tu neka ulema pravi isto razliku, da postoji razlika između samog početka i nakon toga. U svakom slučaju, ispravno je braćo čovjeku da bude ovako, da dođe radi namaza. A ono sve što dolazi mimo toga je šta? Usput. Ideš na hađ radi hađa. I ne razmišljaš ti nešto, kad dođeš dole, kad sve, e onda kad si završio ili usred, otići kao ne kupit robe sa svom da prodaje. To ne smeta i tad mu je Allah spojio dvije lijepe stvari. Spojio mu šta? Ugodno sa lijepim, jel tako? No, međutim, da čovjek dođe, ide već u avionu i hrame obu kao leti preko mikata, ljudi viću nijetite, a pred njim sve vrste moguće i mirisa i halina i džilbaba Taj čovjek već pomiješao šta? u samom početku pomiješao svoj i pokvario je svoj nijet ili ga je ovaj zamazao raznim nijansama, ali ne bude znao onda kako će biti. U svakom slučaju najbolje je čovjeku znači da dođe i da njegov nijet bude isključivo radi ibadeta, a onda nakon toga ako se desi nešto usput kakav hajr, to je njemu dobrota od Allaha šanu. I na kraju ovaj imamo hadis, iz hadisa poznatog da je namaz sa misvakom bolji od namaza bez misvaka za 70 puta. Sjeća se onoga hadisa. Koga bilježi Ibnu Huzeimi, bilježe ga drugi. I govorili smo da po ome hadisu ima jedan od hadisa po kome su nam najviše razišla. Jedni kažu da je vjerodostojan po Buharinjem u svojim kriterijima. Drugi kažu da je sahih, treći da je hasen, četiri da je taj peti da je batil, da je lažan. Svi mogući mišljenja ima po pitanju Ispravno da je hadis slab, a kada bi kazali da je hadis vjerodostojan, šta bi to značilo? Znači, značilo bi da je namaz sa mi svakom, e, da je misvak znači, bolji od odlaska u džamiju u džemat. Što ne odgovara ni ciljevima šarijata, ni općim islamskim poimanjima i tako dalje. Tako da ispravno da je ovaj hadis daiv, a uzvišen je Allah te barak je ta'ala najbolje zna. Nakon toga nam dolazi hadis Ebu Hureyre, o kome ćemo govoriti u našem narednom predavanju nakon jedne dvomjesečne pauze, inša Allah, ta'ala, da će da nas pouči našem dinu, popravi naša stanja, naša djela i da nam dadne da iskoristimo, znači, ovo vrijeme ispred nas odmora na maksimalno optimalan način se okoristimo pripremimo nešto za ahiret Allahu ta'ala anam, sallallahu ala nebina Muhammed Muhammed